الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خدايا حمد و ثنا و بجن يا رب العالمين خدايا تبرجنا باران رحمت خوا و صلات و سلام خوا لسر حا عزیزترین عبد خا حضرت رسول اکرم علیه الصلاة و السلام خدایا برجنا لسرحا پیغمبری پیش پیغمبر دا علی نبینا علیه الصلاة و السلام خدایا برجنا لسرحا اهل بیتا پیغمبر دایی که مؤمن و مسلمان حرمت پیغمبر علیه الصلاة و السلام خدایا برجنا لسرحا رحا خلفای راشدین حضرت بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذنورین و علی مرتضا رضی الله تعالی عنهم اجمعین لسرح صحابه کرام تابعینا تابع تابعینا اولیاء مشتهدین، صدیقین، شهدا یا مشایخا حتی رجا قیامتیم عزیزان چند مدت بود که ما بحثا سوره حجرات درس اخلاق و ادب لما اكتبى حضرت باری تعالی و لما پیغمبر صلی الله علیه وسلم و لما صحابه کرام ام شکر خدایت خوازن و حمد خدا دیکن که مشیع امی سوره بیان بکن بگی که قوات آخوا و انشالله بوم حمی جی, جی منفعتی بیم دوی خطبه دا عمد دست به یک اگل غزوه حرم مهم غزوه یعنی شهر این پیغمبر علیه الصلاة و السلام دیگر کافر و مشرکا به خاطر دین خدای تبارک و تعالی غزوه که زور مهمه زور مزنه چندان که دوی دا شمشیر نهانه کشانی و کس در گشتنی اما درس عظمتی درس ایمانی درس ایمان اگه حقیقی که صحابه کرام نسبت به خدا و نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله ها نشاندان درس قوت و ایمان و درس معجزه پیغمبر علیه الصلاة و السلام دو غزوه و دی شهر دا چی بونه غزوه تبوکی شهر تبوکی یک اگل شر معظم بیا ده زمان پیغمبر دا علیه الصلاة و السلام که دویدا زندگی نامه پیغمبر علیه الصلاة و السلام و قوت ایمان نفس مسلمان دلیدا کش بیا و چید بیتن و صحابه د شهر تبوک دا گلا محبت پیغمبر و گل ایمان به حضرت باری تعالی و جام فشانی و خدر بازبون به حضرت باری تعالی او گل د دل دا پیغمبر شین که و بود سبب هنده که صحابه زیده حش خدای باری تعالی و پیغمبر صلی الله علیه و بگن و زیده خافدای به مال به جان به اولاد خافدای دین اسلامی بکن شر تبوکی ده سال نهی لپشت هجرت پیغمبر یعنی نه سالا پشت یک که خدای تبارک و تعالی پیغمبر و پیغمبر پیغمبر هجرت که چون مدینه منوره پاشای رومی به هراقل هراقل هرقل یک اگل پادشاه دولت رومی بو پادشاه که زور مظم بو هرقل <clears throat> او اینا چار چل هزار اسکر و چل هزار لشکر و هاتن گفت ولی سم مسلمان دا بگن مسلمان همیاجی بکجن و بلا اسلام خلاص بیدن و بچید بلا ام هست دین مسیحیت و قدیم را راوستن او خبره گو هرقل به چل هزار نفر و حاتیت خاضی مسلمان بکجیدن گهشت گوه مبارک پیغمبر علیه الصلاة و السلام پیغمبر جی گلک تیزهوش بو گلک فهمیده بو تدبیر و شرط دل خدا دکر بشتهنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه ای بو صحابه کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر که صحابه من خو آماده بکن خو مجهز بکن بو شر تبوکی بو شر مسلمان بر علیه هرقل که یک ایل پادشاه مزن دولت رومی بیاد عظمت و مقتضای و شر حضرت باری تعالی خازی لید ایمان صحابه بده که کشکن کنه آیا واقعا پیغمبر ادیان صلی الله علیه و سلم یا نه حد که دینه قایبان به مال خواه به جان به جان خواهم قایبان تنو یا نه دل جان به حموتش و او انسانانه هش پیغمبر دیگن و صلی الله علیه و سلم و آمده دانا جان خواه و رح خواه بریکا خدا و بلنکرنا دین پیغمبر علیه الصلاة و السلام خدا دخوازید شجاعت و ایمان لسر و عرض بده در شنگرن بر جاو پیغمبر علیه الصلاة و السلام که بله صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ایمان که حقیقی نسبت به پیغمبر علمونه خدا ده خازی دلیه ده ایمانا مؤمن و و منافقا بده ده کوش کنیم کاری کیش نسبت به عظمت و شخصیت و پیغمبر منافقه و کیش محب اصلیه پیغمبر علیه صلات و سلام دستور دا لقضای خودی د کلا کلا نیو هاونی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کرد سپاه که مازن مجهز بکن بشر بر علیه هرقل صحابه کمان حیا رب العالمین دوی کلاتی هاونی دا اوج کلاتی مدینه عربستان که نهایت کلاتی هوای دنیای دا صحابه من متحیر یا رب العالمین امی چوان بشین دوی کلاتی هاونی دا امی بچن شرع رومی بکن در کی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دا یا امر امر پیغمبر علیه الصلاة و السلام دوی هنده دا که مسلمان دزانین بله که بله ریاک گلک دور پیشوانه ریاک شدید ریاک نخاش ریاک زحمت و عددی دجمن آجی چل هزار نفر شوخینی نه چل هزار نفر بر علیه دین اسلامی دخوازن حرکت بکن او یک اگل مظهر عظمت و حضرت باری تعالیه که دخوازید معاید خدمت و اگه ایمان و ایمان دارا بین در و نفاق و منافق آجی بین در همه دشمن جایی کوش کردن یعنی مثلا اگه مگه کدی ها حتی اگه حتی شیلو نبی زلال نابیدن خدا در خاضی لی ده همه داشته بده در کوشکنی به پیغمبر و به دنیای که صحابه حقیقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کینه و دجمنی اصلی پیغمبر علیه الصلاة و السلام کینه کیه د جان خو مال خو اولاد پیغمبر فدای پیغمبر بگد و کیه کو نفاق دجیم مال دنیای چنینه از بیمالم بیکرم انساخم از نشم بیم دینی تا دا شره <coughs> چونکه هم زانن زانن <coughs> د وقتی <coughs> نرحتی دا د وقت گرفتاری دا د وقت فشار دا می کن دوست کن خدا دا خواهدی دا کلاتی هاوینی دا کمش کردن کانه کش می اپشتا پیغمبر راستا صلی الله علیه وسلم و کش دجمنه که بر علیه پیغمبر علیه صلات و السلام دا شرب شره بکردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم حديث دا أمر كير آه، أمر كير من جهز الجيش العسرة فله الجنة من جاء من جهز جيش العسرة فله الجنة أمر كير حركة سپاها سپاها مسلمانا سپاها عسري مجهز بكتن بماله بحيوانات بدون شمشي بدون ضيافة بدون جلقة دخل هر کسی بیواند دفاع جبهة جيش العصري بكاتن فله الجنه فله الجنه في غمر عليه الصلاة والسلام امر كير بحشت آماده يبو بو انسانه بحشت آماده يبو بو انسانه گرابیتن در رکیب رسول الله عليه الصلاة والسلام را وشرب عليه كفري بكاتن أول شخص ومؤمن مؤمن او شیرمیره قد مكتبة غمر صلى الله عليه وسلم جيا يك لحظة كفر الشكيدة دا نموا کس اگر گو تمام جان خواه مال خواه فدای پیغمبر که علیه صلاة و سلام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عن، اولین نفر دیده خدمت پیغمبر دا علیه الصلاة و السلام <clears throat> حضرت ابو بکر صدیق چار هزار درهم دینی داده پیغمبر علیه الصلاة و حضرت رسول احمد گد آیا ابو بکر تا ما بو مالا و آن كو مالا تبي بجيد حتى هم بچنو شعر بزارن تنها كلمة كل زاي حضرت ابو بكر الصديق ددكيت الله رسولو قربان متني خدا و پیغمبر هیلا بو مالا خواه ما چه دشته یعنی تمام مال خواه یا رسول الله مخر که یا اینای از دمته بو مجهز کردن مسلمان ها بو شرع تبوکی حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق شیره ددی دست پرورده پیغمبر علیه السلام که پیش هندی که حضرت ابوبکر بید دیجی والله جای فرصت ده بی از پیش حضرت ابوبکر مثلا خیدا یعنی مسابقه دادن صحابه ده مثلا خیر و خیرات دادن گفت والله از بی جایی مسابقه دیگر حضرت ابوبکر بدم از بی حضرت ابوبکر شما خدمت پیغمبر بجی بقدم مهنده مال اینا حضرت ابوبکر حضرت عمر نویا مالی خاخر که و اینا و دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا رسول الله اول نویا مالی منه نیوژی مبو مولا خواهی لا حتی ام بچن شار تبو که بذارن بین وقتی گدید زنده ده حضرت ابو بکر صدیق ده خدمت پیغمبر ده علیه و والسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلام امر که عمر ده چند اگو قایبان نویان مالی ابو بکر ده چند اینو توای مالی خواه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر امر که والله یا ابو بکر صدیق هیچ کسک ده خیر و خیرات داد د ایمان دا د عمل صالح دا والله پیغمبر نبی چی کس بیشتر نکیدن و حضرت رسول علیه الصلاة والسلام گو دیده گو ابو بکر والله اولین نفر کل امت آمن دشته بحشت خدای تبارک و تعالی توی یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عزیزان اول کلمه که حیسانه که ام بجم بله چار هزار درهم قیمت درهم گله کرد طب این وان درهمانه حساب کنیم مثلا به قیمت ای و روجید کده چند مثلا بیا مینجی لبیا خو نبن که هندگ ل <clears throat> هندگ دا حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هزار و چهارصد درهم دادن رکا پیغمبر صلی الله علیه و اوجر هزار و چهارصد و سی و هفت سال العصر شر پیغمبر علیه و السلام بر علیه منافق و شر تبوک دا ئەو ساڵانەوەی دەچن دەبینە او چار هزار درهم حضرت ابوبکر صدیق قیمت ایو روجه لیده یعنی چهار سال بین زبین قیمت ایو لیده اگر تمیه که ببای و بفیوشی قیمت که ساده ام بیجد قیمت اگر مثلا متوسط ام دیجد مثلا بلی او میه 500 هزار تومنیه در تماشا اگر حضرت صدیق اگر تبینی او 4000 درهمی و حساب گیه هب یکا پازیان قیمت ایو حضرت صدیق چند میلیون چند میلیون تومن دو پیغمبر علیه الصلاة والسلام که یا رسول الله ریکه باری تعالی دا خرج که بو تجهیز سپاه بر علیه هرقل پادشاه رومی حضرت عثمان زنورین ضای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ها در خدمت پیغمبر دا علیه الصلاة والسلام دو صد اوقیه اینان دبون دو صد اوقیه پیکا حسابت که هزار و چار صد مسقال زیر 1400 مثقال زیر اینا دا پیغمبر علیه الصلاة و السلام بوده یا رسول الله اوینا بو مسلمانا بو ریکا خودی و بو تجهیز کردن سپاه مسلمانا یا رسول الله تو خرج بکن و پشت هنگی هات الای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته یا رسول الله او صد دوج مداده یا رسول الله چو صد خنجی به چاسن مسقال زیر چو صد دوج ده بازای ده کری گفته یا رسول الله بلا سوار مسلمان ها و پیشمرگی مسلمان ها بلا لون با صاحب بر علیه هرقل شرب کن و عزت دین اسلامی پیدا بیدن هات الای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خین جوان هزار صد دوانه جو دیگه هات علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جای هزار دینار حجران نبوی دادا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیدنا حضرت عثمان چند که انسان مبارک بیا چهارصد دینار چهارصد مسقال زیر صد دوه و عزیزان مسلمان دو صد دینار اینا دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا رسول الله او نره که خدای دا بو عزه دین اسلامی پیدا گم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گله کش بو کش بیهاد و حتی دبیجن حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان جادی زاری چو گفت یا رسول الله او نه صد و او صد نجه هست مبوته اینای یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نه صد دوا و صد هست یا رسول الله مینا بلا پیشمریت علی صاحب نو بشن شره بلا درکی با تدابن و عزت دین اسلامی بدن حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام امد که اللهم ارضی عن عثمان یا رب العالمین بفضل کلمه خدایت حضرت عثمان راضی به یا رب العالمین لعثمان راضی به فإني عنه راض پروردگارا والله از حضرت عثمان راضی ما تجل عظمت آقا یا رب العالمین دل حضرت عثمان راضی به حضرت الرحمن کر عوف یک ایل اوان کسانی که مزگنیا به حشت بو هات یا هات پیغمبر خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوجی اندازه هزار و چهارصد مسقال زیر او اوقیه یعنی دیاف زمان اینا دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا رسول الله سپاه مسلمان را تجهیز کرد حضرت عمر معز خدمت دا که به یا مالی خواهد خدمت پیغمبر دا علیه الصلاة و السلام حضرت عباس که مام پیغمبر علیه الصلاة و السلام اوج قده که مال که زور اینا دا پیغمبر علیه الصلاة و یا رسول الله اون خرش که و تجهیز سپاه مسلمان ها حضرت طلحه حضرت سعد کر عباده حضرت محمد کر مسلمه كلك لوانه هاکی به اندازه کل قوت آوانده هبو لحیز آوانده هبو مال آوانده هبو اینان دانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا رسول الله او بو جیش العصره او بو سپاه مسلمانه بو شر تبوکی بر علیه چل حزار اسکر دجمن چل حزار اسکر کافره که خوازن مکه و مدینه خیا کن و مسلمان بکجن حضرت عاصم کره عدی رضی الله تعالی عنه <clears throat> نهوید ویسق نهوید ویسق یعنی معادله نهوید باید دوه نهوید باید دوا حضرت عاصم کره عدی فقط خایمه ایناندن یا رسول الله اوان خایمانه تد فیوشی یان اوان خایمانه ونگل خدبن و ریدات دی صحابه و اگر بیسیم و نان چنه بلا بخون یا رسول الله او بو مسلمانه مسلمانم اینان دیه حساب یه نحوید بار باید دوه حضرت عاصم کره عدی رضی الله تعالی فقط خایمه اینو خدمت پیغمبر صلی الله علیه یعنی معنا اویا اوان کو دیاف هبون اوان کو جنم هبون اوانی کو زیر هبون اوانی کو دوه هبون حسب هبون ها که یک خواه دینا ددا پیغمبر علیه الصلاة و سلام و تجهیز سپاه مسلمان ها که عزیزان مسلمان وقتی او حرکت مسلمان دا چی بو هندک لصحابه گیان هندک لصحابه جدل دا گیان و و ده یا رب العالمین خوزی هم فقیر نبانا یا رب العالمین خوزی مجی مال دنیای هبا یا رب العالمین مبین تجهیز را سپاهی بگیا مبین مالک بدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبو بودا یا رسول الله اوینه یا رسول الله بو سپاه مسلمان که یا رب العالمین ام چم گنده چه اما یا رب العالمین ام کاسبن حتی دبیجن ابو اقیل رضی الله تعالی عنه دبیجی ده کیلو گنم مالا و دهبون تنی ده کیلو گنم مالا و اینا دا گوده یا رسول الله ما چه چنه غیر وان ده کیلو گنم و نبید یا رسول الله او بوته در ریکا مسلمان در خرش که یا رسول الله تموشه ایمان بگن ایمان در خازی شوله بگردن عظمت دخواده به شوله بگردن زنده کنه گلا ایمانه و گلا محبته گلا شجاعت گلا خدا ترسی پیغمبر چاو نادل و حنا و خون و گوشت و جگر اول انسانانه دا شین کیا صحابت دو کیلو گن میتنی هنه دینی ده ده پیغمبر علیه و السلام ابو خسیمه انصاری رضی الله تعالی عنه کل لحمی کاسب دو انسان گل ای ربن و جار بو ده بجی او چای کیلو گنم هبون ده کیلو بو مالا خواه هیلان ده کیلو اینان دا پیغمبر علیه و السلام یا رسول الله اوینه بفیوشه بو تجهیز سپاه مسلمانه <clears throat> حتى علی كري یزید رضی الله تعالی عنه بيجي صحابه قال گلای محترم و گلای جنی بو دیجی لحمیا کاسب ده بو شنابو چنه چه شو مال خدا پشت نویج عیشا دست به یکی که دست به نالینه که دست به تسبیحاتا که و دست به گازنده که عالی حضرت باری تعالی آخه نه یا رب العالمین مبو چه چنین عزیز سپاه مسلمان تجید کم خدایا تا حد کیلو گنم بدانا من مد کیلو گنم بدانا پیغمبر علیه الصلاة السلام. او انسانت گید و دکالید و ده بجی یا رب العالمین تنها تشتا که دستی مدید تنها تشتا که دستی مدا هیا و از تجهیز را سپاه مسلمان بکم و در خدمت پیغمبر و رکیب و رسول اکرم صلی الله علیه یا رسول یا ربی مثل مظلومیت های از میوه که زلول و ربنم از اوی زلولی و ربنی خود کم از صدقه بسته تمام صحابه پیغمبر علیه الصلاة و سلام گو بچن سالم بزورن و بچن بر علیه کفری شرعی بکن و کفری شکست بدن سبیزو کل خور و وکو صحابه دیگه چو خدمت پیغمبر علیه الصلاة و السلام پیغمبر امه که گوته کان او میوفی کو شویدی صدقه دایی چی کسی دایی نکه جادی امر که کان او میوفی کو شویدی مظلومیت آخوا ربنی آخوا فدای همه صحابه مگه او کانیه هیچ کسی گستا دایی نکه جرا سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم امتي گوت او چيا وقتا که حضرت علي کره يزيد رضي الله تعالى عنهما هذا لا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر گوت دا ابشیر گوت از مزگنی بزمت علي علي کره يزيد پیغمبر صلى الله علیه و والذي نفسي بيده ان الله ان الله قد قبل قبل صدقتك قلت يا علي والله قسم به خدای که نفس آمد دست قدرت و حضرت باری تعالی خدا صدقات در جا قبول کرد یعنی او چه تشتک در چه فقط در ربانی و جای تا یا رب العالمین ربانی آمن جایی من کاسبی من مظلومیت کو لسر دنیای مکیشا یا رب العالمین از شکردارم دارم اوینا فدای سه صحابه رسول اکرم میگه پروردگار متعال در در جا وقتی او دعا کرد پروردگار متعال او دعایات ابو قبول که یا علی کره یزید اونا نمونه ایمانداری و نمونه عظمت صحابه کرام در مقابل رسول اکرم دا علیه الصلاة والسلام <clears throat> پیغمبر علیه الصلاة والسلام <clears throat> وقتی که وحا اهل ایمان دیدن اهل خدا ترسیر ددیدن اوانی که دولمند بود دهاتن به مال خود کمک پیغمبر دکن علیه الصلاة و السلام شکر داد که گلک شکر داده بود <clears throat> حتی دبیجیدن دو دانه صحابه پیغمبر همون صلی الله عليه هر کی داواک کبو گوتە وا گلی مصلحت بگن زنده نمونه ایمانی زنده عظمت اون صحابه کرام ئەوەنا لە صلی پەروەدەی پیغمبر و سەڵ الله عليه وسلم ئەگەن هادیش تو کۆنێتە هم بدەم بزگاوتی چگەن خودم چنینه دیو دهات دەهات دوله منده ماشین چند ماشین ها نه مثلا درباره چند طبقه هیا و بعض هیا و همه تشت هیا تا بجه فلان کس کنه ساعت من خود خدیم چنینه اما جرگبه سید هدی ملاد رای شنیدن زنده نمونه صحابه پیغمبر علیه و سلام دو جنان هذا که هاکی ها هاکی دواک یعنی دو دهانه صحابه یعنی مسعد یعنی فلان کس ولا ما چه چنین هم بدنه پیغمبر علیه و والسلام محک دوکه بین همه دوکه خدا این کن بومن بوده شیکاتی همه بی شول ملاخ عملی خبیب کن یکیش همه بدن رسول اکرم علیه الصلاة و السلام دشنا خدمت پیغمبر علیه الصلاة و السلام یا رسول الله مده نه یک بومه که یک جبوته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کت صفاه مسلمان ها به تجهیز بکن او ایمان ایمان او عظمت دین اسلامیه و عظمت ریباز رسول اکرم علیه الصلاة و السلام دوی و دوی هنده ده که انسانان عظیم و مبارک هبون تجهیز صفا جیس العصری دکن جنجی ده وان کمته نبون جنجی جمعه کمته نبون جنی پیغم... جنه رسول الله و جنی صحابه کرام دهاتن هایی که مثلا گستیل با بند با دست بند با هر تشتی با گهار با فقط زیر با قیمت اگر بهاد شو ده خدمت پیغمبر یا رسول الله او نه هنده زیر من او نه هنده گستیلی من او نه هنده بندی من او نه هنده سینه بندی من یا رسول الله ما اینان دی یا رسول الله کت بفیوشی و فدای دین اسلامی بگی و سپاه مسلمان به تجهیز بگیم پێغەمبەر عليه سلاات وەسلام با گەڵک کەیف بوو بەوانە گەڵک به اندازه کیف بو که سەحابەی کرام چقیا مەزنن و چقیا یا لە حضرت حەزەدی باری حفظ صحابه کرام خودنا خدمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام حفظ نفر صحابه کرام خودنا فی خدمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا رسول الله من مال هیا من اولاد هیا ما چه تشنه جان هیا یا رسول الله جان ام جان خفدای دین اسلامی بکن یا رسول الله امر کی با تا حتی دو جان علی پیغمبر علیه الصلاة و السلام گونه <clears throat> پیغمبر علیه الصلاة و السلام یا رسول الله ما یک چنین ما چنین که ام سوار بن بین و شعر بکن بر علیه کافره زندان گوچه نه هر هفت صحابه بعدان گیی و گییان گوته یا رسول الله چه دست مدادت ایو در جا حضرت باری تعالی او آیانت نازل که بسم الله الرحمن الرحیم ولا على الذين اذا ما اتو اتوك لتحب ملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدون ما لا ينفق يجدون ما ينفقون يا رسول صلى الله عليه وسلم او حو الصحابه در گناهکار نینن از وان حو الصحابه در بهوریم چه گناه هوان چنینه وقتی که هاد نلایت یا رسول من گونه در گو هست بگیر دوه که بده صابن بن شرف جن تاج گودی دام چنینه وقتی روندگل چای وان حو ها دادن يا رسول الله يا رسول الله محو صحابه عفو کن چه مشکلک دیدا چنینه اگر نشیان بلا نین شرم در غزوی دا شرکت پێ نەکەن و مشکل شنینه بەێ عزیزان مسلمان رضای خدا ڕزایە خدا لە سەحاوی پێغەمبەر بی عليه الصلاة والسلام عزیزان والله ئەز و توی مسلمانی کوی دەژین ئەگەر ئەم مسلمانن ئەم مدیونی حەزەتی پێغەمبەرن صلى الله عليه وسلم ئەم مدیونی حەزەتی ابو صدیقن ئەبزەدی ئەوبەک صدیق پێی ماڵی خوا ئەسلامەگە هەشتان دەلێ اما ديون جان حضرت عمر کو جان خو شهید کرد ام ديون خون مبارک حضرت عثمان قصه آن رجیا اما دیون جان شهین حضرت علی رضی الله تعالی عنه پشتا ده مزگوتی دا شهید کردن اما دیون وانه والله خداوند متعال روز قیامت دنه دنه مکشته محکمه صعیبیش ده محفلان کس حضرت عمر هنده مال خدا بود دین اسلامی تا چند مال دایه بود دین اسلامی تا چند مزگوت چی که نه ده چند شول باش کنه نه ده چند ربن و جا نان دایی دا ده چند شول کنه نه با عظمت دین من آیا جي انصاف از تو حضرت عمر یک حساب بگم به حشنی نه والله قطعا دور العقله بس عزیزان مسلمان ان الله البته غزوه تبوک هنده زو خلاص نامیدن احتمالا یا سه چه هیوا بکشید حتی خلاص میدن غزوه تبوکی که هم بحث لیبکن اما اما نشان هنده اکو واقعا صحابه پیغمبر علیه و السلام ایمان که قاحم هبونه بنا ما نبونه دیاف دیخست نه آخوده یکی می جایی که بی کخن آخوده یکی می جهد که نه خرد کن تینان دن پیغمبر علیه السلام یا رسول الله خرج که بود دین اسلامه از تو ایو کر شر بر علیه جبها مسلمان جبها کافر نه گلگ نقطه دیگه نه و ام اقتدای به صحابه کرام و به سید و سرور و معلم وان رسول اکرم علیه السلام بکن خدمت دین اسلام دابن والله جماعت والله جماعت ای رجع او فساد کو کدی دنیا ایدا، او خون رجیا کو کدی دنیا ایدا، او بلای مصیبات کدی دنیا والله و بالله ام مقصر چه مقصرنه بو چه چون ایمان اگه حقیقی دنا و دل و جان مدا چنینه و او جار مهب مال دنیای و مشیاج هم کمک و دین اسلامی بگن دیست خال اسلام روان دیو ما کمک اسلامی نکیه خو چنی دیاف نینه انسان سندکار پی سند دفاع اسلامی بگن انسان ماشینچی راننده چی رانندگی دفاع اسلامی بگد ملا دشید به خبردانی دولمند دشید به مال خواه خدانی شنی پی شنی خدانی مری پی مری خدانی داستگی بی داستگی هر کسک جی خدا دشید دفاع العظمت اسلامی بگد اگر والله معذ مد فعال اسلامی گیر او نشان ایمان بیا نشان هنده یک گل ایمان دل مداشیم بیا اگر مد فعال نگیر الله دی بیم توبه بکنیم بذار علی حضرت باری تعالی که به فضل و کرم و خب خاطر پیغمبر علیه الصلاة و السلام ما ببخشیدن و عفو کرد عزیزان مسلمان او پشکو اول بوله بحث و بیان شرع تبوکی انشاءالله تعالی خدا عمره بده خطبه آینده همه وارد این نمیکنه پیغمبر صلی الله علیه و چان چو او چکی یا صحابه چکی نه اگر عمر باقی بوستید و خداوند متعال توفیق بدهد یا رب العالمین به فضل و کرم خدا خدای معفو بگه خدای ایمان ما قوی بگه یا رب العالمین خدای دل و هنای ما بگه جی ایمان قوی ایمان به تا به پیغمبر تا علیه الصلاة و السلام یا رب العالمین ما شرمنده خو نگه شرمنده پیغمبر نگه یا رب العالمین ما شرمنده دای بابا ما نگه ما شرمنده دوست جینا نگه یا رب العالمین خدایا رحمت الرحمه الرحا تمام می مسلمان دنیای قبرستان و گندج سویت یا رب العالمین بگه پروردگارا <clears throat> بید صلات زلول ربن جان بدرگاه تراوستانه والله خدا جدا ما چه خدا چنین اگر تم به بحشت او نهایت فضل و رحمتیه اگر تم ببی جهنمی او نهایت و عدالت و عدالت پروریاتیه یا رب العالمین به فضل و کرم آخه به فضل آخه گلمب که به عمل مگل منکه یا رب العالمین پروردگارا ام درخواست لدت کن ام مالات داند دو وقت ام لاهیاتت کن خدا وقتی که حضرت اسرائیل دید خادی رحمه بکشی یا رب العالمین تا به فضل و کرم خاطب بکن آخرین کلمه کل زای همه مسلمان دنیای ددکید کلمه مبارکه و طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله بی صلی الله تعالی علیه و سلم آمین آمین آمین الحمد لله رب العالمین